bésame, mucho. Each time I cling to a kiss, I hear music divine. Bésame mucho. darling, and say that you'll always be mine. This joy is something new, my arms enfolding you. Never knew this thrill before. Who ever thought I'd be holding you close to me, whispering it's you I adore? one. If you should leave me, each little dream would take wings and my life would be through. Bésame mucho. make all my dreams come true. Bésame, bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. my darling, and say that you'll always be mine. This joy is something new, my arms enfolding you. Never knew this thrill before. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering, It's you I adore, my dearest one. If you should leave me, each little dream would take wings in my life. kommer man att utväxla en del kyssar i FN men kanske inte så många som man önskar sig i Jimmy Dorseys inspelning av Besame Mucho där vi hörde Bob Everly och Kitty Callen sjunga. Men på dansgolvet passar den. Smeksamt och förföriskt lägger mannen sin arm om en midja som modet föreskriver ska vara väldigt smal. Och klänningen ska gärna ha en sned linje och den får man genom att lämna ena axeln bar och höften betonas genom olika draperingar. Färgerna går i dämpade toner med grått och grågrönt som favoriter. Skorna har platåsula, kilhäl och öppen tå och är ofta gjorda i mocka eller reptilskinn. Hatten sätter man bak på huvudet eller mitt på men den puffas till så att den hänger över lite åt ena sidan. Efter en rättegång som har pågått i nästan ett år dömer i oktober den internationella militärdomstolen i Nürnberg 12 av de 22 åtalade tyska krigsförbrytarna till döden, bland dem Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop och Wilhelm Keitel. Tre döms till livstidsfängelse, bland dem Rudolf Hess, och fyra får fängelse i mellan 10 och 20 år. Domstolen frikänner tre av de åtalade. Hermann Göring begår självmord i sin fängelsecell. De övriga elva dödsdömda avrättas genom hängning. Flera lördagskvällar under senhösten drabbas stockholmarna av en rad till synes oförklarliga sprängattentat. Bakom dem ligger den så kallade lördagssabotören. Gärningsmannen, en 18-årig lagerarbetare, grips på nyårsnatten efter tre explosioner vid stadsbiblioteket på Sveavägen. 1946 kallas förresten spökbombernas år. Flera mystiska ljusfenomen kan ses på himlavalvet i olika delar av landet. Man vet inte vad det är och det ger upphov till mer eller mindre kvalificerade gissningar i pressen. Den så kallade krigsansvarighetsprocessen i Helsingfors avslutas den 21 februari. Före presidenten Risto Ryti döms till tio års tukthus. De två statsministrarna under krigsåren döms till fängelse, liksom socialdemokraternas ledande man Weine Tanner.